känner du den jag bevars Har du dansat den med din vän jag bevars Hoppas detta var rätt länge sen jag bevars Tittlar den ut i benen en jag bevars Vittrotsvalsen den är nummer ett jag bevars Dansa den, hörs vad den går lätt jag bevars Man kan dansa den till gravens stråt jag bevars men fjorton dagar efteråt, ja bevatt, i Stallung bevatt, Erdödsbång bevatt, Bytans grann bevatt, Dansen minsann bevatt, damen tant bevatt, utan dans bevatt, den som pigg bevatt, den lycka bevatt, kom igen bevatt, dansa sen bevatt, på sitt hem bevatt, bara sina ben bevatt, händernas, gott och findernas, att medicindernas, att förinnernas. Vistrotsvalsen sig känner du den jävelas, grabben fröjdar den med sin vän jävelas. Du kan se dem ut i gröna land jävelas fläck mot fläck och munne mot mun, jabalat. Vittrotsvalsen den har ju musik, jabalat, som kan sätta liv i ett liv, jabalat. Är du lam eller halt eller sned, jabalat, hoppar du i alla fall med, jabalat. Ljuva vals, jabalat, vittrotsvals, jabalat, trolldomsmakt, jabalat, i brikettens takt, jabalat ingen ro va, bara gnog va. Vi att hålla upp va, det är stopp va. Ingen är va, bredder här va. Tippa lapp va, man i mörka natt va. Väckte mig va, i ett hej va. Kan jag dansa vals va, vi tror